U jednoj od pesama e, koje smo čuli danas na ovoj svetoj liturgiji e, se govori kako e, majka crkva se raduje jer se danas njena deca rađaju duhom svetim majka crkva, koja je samo telo Hristovo, je upravo ovo naše sabranje, sabranje svih nas koji smo kršteni u gospoda našega Isusa Hrista, koji smo se u svetome krštenju u njega obukli, kao što smo ovih dana na liturgijama upravo ovu pesmu pevali koja se peva i kada primamo svetu tajnu krštenja koja kaže vi koji se u Hrista krstiste, u Hrista se obukoste, dakle mi svi ovde braći i sestre koji smo kršteni u njegovo sveto ime smo upravo u njega u svetom krštenju i obučeni I upravo zbog toga i činimo telo njegovo. Mi smo u činu krštenja i miropomazanja upravo i primili pečat dara Duha Svetoga. Čuli smo danas i svetog apostola Pavla koji došavši među Korinćane i pitaš ih da li ste primili duha svetoga, oni kažu mi smo, kaže, kršteni samo u krštenje Jovanovo i ne znamo da postoji duh sveti. I onda je sveti apostol i prizvao duha svetoga na Korinćane i onda su oni pre toga krstivši se u krštenje Jovanovo, to jest u krštenje pokajanja, svoja bića i svoje duše pripremili da upravo prime Boga, Duha Svetoga, da prime njegove darovi na, da, na taj način da postanu e, deca Božija, da postanu sinovi Božji po blagodati. Upravo smo to i, i mi, braće i sestre, svi koji smo kršteni u ime Božje, mi smo upravo deca Božja, U tom trenutku kada smo primili sveto krštenje, bili deca Božija po blagodati, ali tu blagodat je trebalo i treba i održavati. Održavati je neupraljanom grehom da bi mogli da uzrastamo u meru rasta punoće Hristove i da zadobijamo svetost. E, to nam je upravo i propovedao onaj koga danas proslavljamo, a koji se ne slučajno, jer u crkvi ne postoji ništa slučajno i proslavlja na današnji dan, e, dan posle velikog praznika bogojavljenja, kada se gospod naš jagnje Božije javio u telu i kada je kao čovek noseći ljudsku, našu ljudsku prirodu na sebe i sam bio kršten, smirio se da i on, Bog, sin Otca Nebeskog, koji je sišao sa nadnebeskih visina i postao čovek, za, isto kao i svi oni ljudi čije je, čije je prirodu na sebe uzo i sam, se krstio iako nije imao potrebu da bude kršten jer on je Bog i Sin Boži, ali iz prevelikog smirenja i on je sam e, bio pogružen u Jordanu i na taj način je našu ljudsku prirodu e, krštenjem i očistio. Sveti Jovan Preteča, koga danas proslavljamo, on je ukazao na njega pre toga bivajući pozvan od samog Otca Nebeskog da se javi u pustinji, da pustinji Jordanskoj, da počne da krštava narod u Jordanu radi e, pokajanja i očišćenja grehova narodnih, a onda kada je ta reka naroda prilazila ka njemu, među njima je bio i onaj koga po rečima Jovanovim taj narod nije poznavao, ali Jovan čim ga je video, on je izgovorio te čudesne reči, ukazujući na njega, govoreći, gle, jagnje Božije, koje uzima na sebe grehe celoga sveta. Da bi Jovan mogao da ga pozna, on je e, po izabranstvu Božijem imao čudesan život. Naime, e, kada je Irod poslao E, svoje vojnike da pobiju svu decu u Judeji od dve godine i naniže. Među tom decom je bio upravo i mali Jovan, koga je njegova majka Jelisaveta uzela u naručje i pred mačem Mirodovim pobegla duboko u pustinju gde se nedugo posle toga i upokojila i mali Jovan je od svoje dve godine pa do svoje tridesete kada je po blagoslovu Božem i krenuo u pustinju da ukaže na jagnje Božje, e, čudesno i tajanstveno živeo, hranjen angelima, živeći potpuno u isposništvu, jer pustinja u njoj nema ništa, ima možda malo rastinja, ostalo je more peska i samo nebo nad peskom i možete misliti kako se njegova duša u toj jednostavnosti i prostoti pripremala da bi mogla narodu u toj vatrenoj propovedi pokajanja upravo i da ukaže na onoga koji dolazi da je celoga sveta uzme na sebe. I kada je Jovan izašao u pustinju, narod je mislio da je on Hristos – zato što je bio sav takav e, drugačiji od drugih sav vatrene propovedi e, obučen u haljinu od kamilje dlake i kožnim pojasom opasan oko bedara svojih, znači u krajnjoj prostoti i vatrenoj propovedi, ali kada je video i čuo pomisli naroda koji misle da je on Hristos kaže ja nisam dostojan ni odrešiti remena na obući njegovoj, jer onaj koji dolazi za mnom veći je od mene. I kada je jagnje Božje sam Hristus, Hristos krenuo da prilazi ka svetome Jovanu, tražeći da ga ovaj krsti, on kaže, poznajući u njemu onoga koji mu je bio otkriven u pustinji, duhom svetim, a glasom Oca Nebeskog kaže ti treba mene da krstiš, a ti li dolaziš k meni? Videći svoju ništavnost ljudske prirode, stvorene ljudske prirode u odnosu na onoga koji je sami Bog i Sin Boži, ali gospod rekavši mu one čudesne reči, ostavi sada e, to svoje viđenje i te svoje misli, jer nam tako treba ispuniti svaku pravdu. I sveti Jovan Krstitelj smireni, sveti Jovan Krstitelj i poslušni sveti Jovan Krstitelj odriče se svih svojih viđenja stvari koje i jesu bile istinite, ali on je i to podredio blagoslovu Božijem i svojom desnicom je gospoda svoga i gospoda našega Isusa Hrista pogruzio u reku Jordan i onda su se nebesa otvorila, sa nebesa je duh sveti u vidu goluba sišao na glavu Isusovu i javio se otac glasom i svima nama potvrdio da je upravo Isus Hristos, sin njegov ljubljeni, koji je po njegovoj volji i koga mi grešni ljudi treba da poslušamo, upravo po ugledu na svetoga Jovana, koji ga je poslušao i desnicom svojom ga krstio i da se smirimo pred njime upravo kao i sveti Jovan kao što nam je dao primer i da na taj način podražavamo i svetoga Jovana, a ne samo svetoga Jovana, nego i samoga gospoda Isusa Hrista, koji je bio poslušan Otcu svome nebeskom do smrti i to do smrti na krstu i da na taj način u smirenju i poslušnosti i na nas siđe i da na nas stalno silazi Duh Sveti blagodaću svojom i da na svojom blagodaću čini sinovima Božijim po blagodati i da na taj način sazrevamo duhovno i uzrastamo kao što reko smo i kao što i apostol Pavle kaže u meru rasta punoće Hristove zadobijajući svetost ovde na zemlji, a onda e, daj Bože da se udostojimo i te zajednice sa svima svetima Božim u Carstvu Nebeskom, da proslavljamo Gospoda i Boga i Spasitelja našega Isusa Hrista zajedno sa njegovim Otcem u Duhu Svetom, sa svima svetima u vekove vekova. Amin. Bog se javi. Bog se javi.